emazteak egehletako biktima bezala aztertuak badira usu, gatazketan eta hauen konponbidearen aktoreak ere dira. Kurdistaneko adibideari begira hori ikusia izan da, bilen zoloa zuzendariaren lagerdefi filmaren bitartez. Kurdu populuaren askapenerako eta emazteen borroka nola batzen diren erakusten du dokumentalak. Hamar urtez filmatu ditu emazte kurdoak Kurdistaneko lujalde ezberdinetan, Irak-Siria edo Turkian bahna. l'idée euh, dominante là-bas, c'est qu'il n'y aura pas de libération du peuple kurde sans émancipation des femmes, que l'émancipation Ideia nagusia da kurduen askapena eta emazteena batera doatzela, berdintasuna eraldaketa sozialaren parte dela, gizon emaztean dominazio harremanak opresio euh, harremanen oinarriak dira menturaz, emaztean opresua, Gisha hortan, erdian ezartzen duen mugimendu irautzalari bakarra da. Opresuaren kontrako euh, borroka, lehenik emaztean kontrakoa da. cœur de la lutte révolutionnaire, c'est-à-dire que la lutte contre l'oppression, c'est d'abord la lutte contre l'oppression des femmes. Da esen kontrako borroka ahmatu kestionea aipatzen badira emazteen eh, mugimenduak behoi urteko historioa du seurik PKK alderdiko sakinekan ziren inguruan antolatuz joan zena. Gatazka denboran berze jendarte baten eredua asmatzen duela emazte duen kordoen borrokak azpimaratu du milen zoloak. Berdintasuna segurtatzen duen jendarte batena. Euh, Mugimendu berezia da ene iduriko borrokaren bitartez soziala pentsatzen baitu. Usaian, gerriak poderea hartu nahi dute erregimen berri baten plantan ezartzeko. Hauek borrokatzen dute eta beren eiteko manerak aldatzen dituzte borrokatuz bezala. Hauei lotuak diren alderdi politikoek ere paritatea aplikatzen dute eskala esberdinetan. Pekekaren ondoan, atxerepe alderdi politikoak Turkiako ekialdean den lugalde kurdoan paritatea ezagidu administrazio guzi-guzietan. Kurdistan munduko estaturik gabeko populurik haundiena da, kurdoak eta kurduera iztunak egialde ezberdinetan banatuak direlaik. Kurdueraren beheskuratzea eta emazte kurduen bohokaren loturaz ere ari izan zauko dokumentalaren zuzendaria. À 20-30 ans, il n'y avait, il y avait pas de télé télékurde, ils n'avaient pas le droit de parler kurde en public. La hoita amarrute, etzen telebista kurduri publikoan, etzen kurdu eraz mintzatzen, triste batzu bezala euh, kontsideratuak baitziren beren hizkuntzan mintzatuz geroz. Quand tous les kurdes assimilés les, leur cassaient pas les pieds, donc oui, il y a eu en, en quelques années là, de lutte, il y a eu quand même une, des victoires. Zonbait borroka urtez, garaipen hainitz izan da, jendea berriz kurdu eraz entzuten da, hein. kurdu euskerazko telebistak badia eta bar. Ikusi dugu parlamentuan ez dela oraino irabazia. Baina hizkuntzaren azkartze hori ere emazten borrokarekin batera eginda. Zaite gainean omen temps. Eh. Mm. Turkiar parlamentuan kurdueraz hitzartzea egin zuen leila zan aginuen entzuten Lager Defi dokumentalaren zatian. Baigoriko transizio justiziaren udako universitateko itzorduak agatxo guziz e- eginen dira ustailaren bederatzia hartio, gehienak frantsesez izanen direlaik ahatik.